Sova Info. otvoren je deveti studentski kongres neuroznanosti Neuri 2019. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Kongres se održava do 28. travnja na Medicinskom fakultetu u Rijeci i Psihijatrijskoj bolnici RAB. Ta tri dana prožeta su tematskim predavanjima uvaženih stručnjaka iz područja neuroznanosti, studentskim izlaganjima te tematskim radionicama. Radi se o stručno-znanstvenom kongresu čija su ciljena publika studenti medicine i psihologije. Kristina Jukić, predsjednica Studentskog kongresa Neuri. Imamo cilj prvo pobuditi u studentima interes za neuroznanost. Jer neuroznanost je jedna grana koja je dosta još ima prostora za napredak, a s druge strane imaju studenti priliku raditi svoje znanstvene radove, imaju priliku naučiti kako pisati sažetke, kako izlagati te radove u određenom vremenu. Znači, popularizacija neuroznanosti i iskustvo za studente. Odaziv je kao i svake godine odličan. Ove godine imamo dosta više prijavljenih sudionika nego inače, što me veseli. I sretna sam vidjeti što ima dosta studenata koji nisu iz Hrvatske, dosta ih je iz Bosne, Srbije, Crne Gore, Slovenije, ali ove godine isto iz Nizozemske. Nacionalni kongres studentskog predstavništva STUP otvoren je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Kongres je pokrenut po prvi puta ove akademske godine kao odgovor na rastuću potrebu za edukacijom studentskih predstavnika koji su izabrani od strane studenata u studentske zborove visokih učilišta Republike Hrvatske. Cilj kongresa istaknula je predsjednica studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci Pegi Pavletić. Cilj kongresa je aktivirati mlade ljude, studente za studentski angažman i aktivnu participaciju u studentskoj reprezentaciji edukaciji, dakle e, moraju shvatiti zašto je bitno biti studentski predstavnik i zašto je bitno biti kvalitetan studentski predstavnik kako bi što bolje mogli i zastupati studentska prava, ali isto tako e, biti što vjerodostojniji u onome što radimo i pomoći što je više studenata da oni ostvare svoje ciljeve i da se snađu u svakodnevnom životu. Očekujemo oko 130 posjetitelja sveukupno. U cres je održana prima predaja palače Moj nakon završetka radova obnove. Ključeve je preuzela rektorica Riječkog sveučilišta Snježana priča Maržija, a nje najveća renesansna kuća u Cresu postaće sveučilišni centar za cijeloživotno učenje i društvene znanosti. Projekt vrijedan 4 miliona i 150 tisuća eura je Europska unija sufinancirala sa 85% iznosa. Snježana Prijića Maržija. E, ova zgrada je po svojoj vrijednosti i spomeničkoj e, kvaliteti, dakle, sasvim usporediva sa onim što imamo u Dubrovniku. Imati na raspolaganju e, na udaljenosti od sati pol ovakvu građevinu jest neusporediva komparativna vrijednost u odnosu na sve ono što na i Hrvatska, a mislim šira regija pruža ponedjeljak s početkom u 11 sati u kafe baru Akvari na kampusu Sveučilišta u Rijeci biti će održan okrugli stol i tribina Budućnost u Hrvatskoj čiji je cilj zadržavanje mladih obrazovanih ljudi u Hrvatskoj. Akcija obuhvaćanja natječaja, studentskih razvoja projekata okrugle stolove i tribine Budućnost u Hrvatskoj te putujuću izložbu u povodu proslave 60 godina večernjeg lista. Sutra nas očekuje promjenjivo i nestabilno te osjetno svježije. U noći i ujutro te ponovno poslijepodne podne uz mjestimičnu kišu i grmljavinu. Biće i duljih sunčanih razdoblja, osobito uz obalu. Slab i umjeren jugozapadnjak okrenut će na zapadnjak i prolazno pojačan sjeverozapadnjak. Najniža jutrna temperatura zraka između 12 i 17, a najviše dnevna uglavnom od 15 do 20 stupnjeva Celzijusovih. sovu info uredila i čitala Katarina Škrbić. Slušali ste Sovu info.